Ovo poglavlje o šefatu spominjali smo i dok smo čitali ovdje muhtasar, sažetak, znači korisni sažetak u vjerovanju imama Teuhida. Ova šefat se spominje, o, u stvari šefat je riječ koja treba da je poznata u krugovima muslimana, je tako? I da je riječ koju ne treba prevoditi, ali u osnovi šefat ili pod šefatom se misli na zauzimanje na sudnjev dan. Zauzimanje na sudnjev dan. Prilikom ili kod samog ili prije samog suđenja, je tako, zauzimanje da počne suđenje, za uzimanje, da se otvori vrata dženneta, za uzimanje za one koji su, znači, zgriješili, zaslužili džennemsku kaznu, pa da se za njih neko zauzima da ne, ne budu bačeni u džennem, da ne budu kažnjeni, pa zatim oni koji su kažnjeni za uzimanje da budu izbavljeni iz te kazne, pa zatim za one koji su ušli u džennet da budu nagrađeni većim deređama nego što što e, jesu nagrađeni jel tako, za uzimanjem ne, nečijim i tako dalje. Sve su to za uzimanje, odnosno šefaat koji se spomenju u različitim tekstovima, u različitim hadithima. Zašto se ovdje spomenje poglavlje šefaata? I zašto se uvijek kad govorimo o vjerovanju, o teuhidu, o akidi, jel tako, pogotovo ovdje u kitabu tevhidu, zašto je došlo poglavlje o šefaatu? Kad govorimo o teuhidu, jel tako, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedinstven, je tako, i da se samo njemu i vade čini. To je teuhid, je tako? On je jedinstven i jedan u tome što se samo njemu i vade čini jedinstven po svojim najljepšim imenima i savršenim svojstvima i jedinstven po svom robu robubijetu i gospodarstvu, je tako? Po, svom, po svojoj vlasti. Kakve sad veze ima ovaj šefat i zašto se u tom kontekstu govori sad o šefatu i zauzimanju? A? Zato što je sad ovo poglavlje, znači, ili ova tema šefata, znači tema u kojoj su ljudi počinili širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Pa onda treba objasniti šta je ispravno u pogledu šefata. Zašto još? Kada nam pojasnim da će se zovno tajakom Allah dozvoditi. Koga ljudi Dobro, to, to je znači da ljudi uzmu nekoga onaj, ili smatraju da će neko za njih zauzimati pa se onda njemu obraćaju čine dovu nekome drugom traže šefat od nekog drugog mimo Allaha spano wa ta'ala i tako izlaze izvjere jel tako? ali ima nešto znači drugo odak, a da je Allahov šefat odnosno da je šefat jedan od vidova vla, vlasti jel tako? koja pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala pa je onaj ajet prošli put što smo listali, tražili, tražili, nismo mogli da nađemo, e taj ajet objašnjava te nivoje vlasti, jel tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jel tako, uh, e, kule du'u alladine, te du'une min duni illahi, reci one koji vi dozivate, reci dozivajte te koji je ovaj, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, la jemlikune mithkala dervatin fi semava. Oni ne posjeduju ni truna ni trunke, znači nemaju ništa, ne posjeduju na nebesima niti na zemlji. Kolega Orla Dina Zamtu Mindunila. Reci, zovite ili dozivajte one koji, za koje tvrdite mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, dozivajte i oni ništa ne posjeduju. Znači nemaju ništa, nikakve vlast. La jemli kune. A onda drugi nivo, oma lahum fihima min širk. Niti ikakvog suvlasništva imaju ni na nebesima ni na zemlji. Ni u čem nisu ni suvlasnici. Oma lahum minhum min vahir. Niti on, Allah subhanahu wa ta'ala, od njih ima ikakvog vahira, pomagača, vezira, je tako, namjesnika, ne trebamo nikom, da sprovodi njegovu vlast. Jel tako, nije kao dunjalučki vladari, mora imat, jel tako, vezire, mora imat pomagače, namjesnike i tako dalje, Ne. Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno sam svi upravljaju vlada. I zadnji vid, znači nema nemaju nikakve ni vlasti, nemaju ni suvlasništva, nisu ni veziri, ni namjesnici. I šta je ostalo? I onda sljedeći ajet وَلَا تَنْفَرُ شَفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ I ne koristi šefaat za uzimanje kod njega ni, ni za kog, ni od kog, osim onome kome on dozvoli. Pa je i šefaat vid vlasti koji pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro, a onda ovi što kažu, pa dobro, Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavestio da će dati šefat i da će dozvoliti zauzimanje nekim ljudima, kao što je Muhammed sallallahu alaihi sallam, melecima, šehidima i tako dalje, mi kažemo šta zato govorimo o šefatu. Šefat se spominje znači da će Allah subhanahu wa ta'ala dati i da će biti dat šefat, a ne da će se oni početno zauzimati i da oni imaju pravo neko, ali tako? Sada, jer To nije kao zauzimanje kod, kod vladara i kod vlasti na Dunjaluku. Tako, kod vladara na Dunjaluku, no onaj ko hoće da se zauzima, kuca na vrata, ulazi i zauzima se. Je tako? Da li je ovaj vladar kod kojeg se ovaj zauzima zadovoljan sa tim ili nije, to uopšte nikoga ne pita. Svatate, nikoga ne pita za to. Osim toga, dun, e, vladare na Dunjaluku če, često će prihvatiti nečije zauzimanje iako su protiv toga u osnovi. Zašto? Zato što je ucijenjen. Sad se kod njega uzuzima neki njegov važan ministar. Pa ako mu ne udovolji, ovaj njemu neće udovoljiti. Zavise jedan od drugog. Razumijete? Znači mora odračuna u tim odnosima. Svi su ucijenjeni interesima. Je tako kod Allaha subhanahu ta'ala? Apsolutno ne. Nema za uzimanje osim kad on dozvoli. U njegovoj vlasti je to. I zato ljudi ovdje mnogi griješi, pogriješi jeste Allah spano wa nas je obavijestio, ali će se zauzimat, znači zauzimanje Allah spano wa ta'ala potvrđi u Kur'anu, ali kad god zauzimanje Allah potvrdi, potvrdi ga uz uslove. Prvo, illa li men edinele, osim onome kome on doz, dozvoli. Illa li men irtaba, osim sa onim s kim je on zadovoljan. A Allah će dozvoliti onome koje, s kim je zadovoljan. I za onoga sa kim je zadovoljan da se za njega zau, zauzima. Znači to je Allah subhanahu wa ta'ala kad god u Kur'anu potvrđuje šefaat, potvrđuje ga sa šartovima, sa uslovima, što opet upućuje na apsolutno šta? Allahu vlasti da on apsolutno raspolaže tim šefaatom. I mi možemo zamisliti kako bi to izgledalo kad bi sad svako se mogu zauzimati bez Allahove dozvole i za onoga s kim je Allah zadovoljan i da se uzima i onaj s kim Allah nije zadovoljan. Znaš što je to liječno? Znači ne, nemogući. Kod Allah spano teala takve stvari ne postoji, nego je sva vlast u njegovim rukama. A kad negira Allah spano teala šefaat, u Koranu isto i negacija ima, negira šefaat, onda se misli na šefaat za, za mušlike. Pa Allah spano teala u suri Mudetfir govori onima koji će biti vraćeni u sekar. Da tako? Pa govori, šta je e, onaj, ma seleke konfi sekar, Kalu lem neko minel musallin. Kažu nismo mi klanjali. Prvo nismo klanjali, jel tako? Volem neko noto imul miskin. I nismo hranili miskine. Volem neko noto imul miskin. Wa kunna na hudu ma'al ha'idin. I mi smo zalazili u razne rasprave s onima koji raspravljali, zadubljivali se, raspravljali, raspredali. Wa kunna nukezdibu bi jom idin. I poricali smo sudnji Dan, dan suđenja da će doći. Pa onda poslije toga fematem ferum šefatu šefim. I njima neće ništa koristiti šefat. Njima neće ništa koristiti. Pa Allah s.w.t. ovima negira šefat. Znači Allah s.w.t. potvrđuje šefat uz uslove. A mušicima negira šefat. Nema za njih zauzim, zauzimanja. Nema za njih zauzimanja. To je što se tiče šefata. Da se jasno zapamti. Radi čega se spominje u kontekstu i govoru o Teuhidu? Zato što kad ljudi upute dove i traže taj šefat od nekoga drugog, izašli su izvire zato što su ibadet počinili nekome drugom. Mimo Allaha ta'ala. Nego se od Allaha traži da bude sa nama zadovoljan i da učini Muhammeda sallallahu s.a.v. šefađijom, da se zauzima za nas, je tako? I na taj način, a nije od kog, nije od kog drugog se to ne traži zato što to apsolutno pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i niko se neće zauzimati osim sa njegovom dozvom. Onaj ko bude tražio šefat od nekoga drugog je tako? On je time uvrijedio Allaha subhanahu wa ta'ala toliko da mu Allah to neće nikad uprostiti. On je time pokazao ružno mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala toliko da mu Allah to neće nikad uprostiti. Kako? Pa zar je neko, zar se više nadaš nekome drugom da će ti, jel tako, se smilovati prije nego Allah, jel tako? Jel to neko drugi milostiviji? Jel to neko drugi preći, jel tako, da se njemu obraćaš, njemu dove upućuješ? Neko drugi će prije, jel tako, prihvatiti od tebe dovu od, nego Allah subhanahu ta'ala. Neko drugi čuje tvoje dove, jel tako? Nekome drugom si pripisao ta svojstva, a Allahu si iza negir. Od Allaha si se okrenuo nekome drugom. Petar, ovako najzgoj kad kažem, tražio šefat od Muhammeda sallallahu alaihi sallam, izišao izvjeri, mušrik, neće mu Allah nikad oprostiti. Mnogima to ne može da prođe kroz glav, kako to da je to sad tolika greška da će biti vječno žahenevni. Pa nije to uradio ni zbog čeg drugog osim, vidi šta je uradio. Ružnog mišljenja o Allahu subhanahu wa ta'ala i uzdizanjem nekoga drugog na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa to je greška koju Allah subhanahu wa ta'ala ne opravi ne oprašta. To je izvor izvjeri. Zato šefaat samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeće poglavlje, nisam siguran da sam spomenuo prošli put, kaže pod ovim poglavljem riječ uzvišenog inneke la tehdi men, ah, men ahbert kolakin Allah jeti me ješa ti ne upućuješ koga ti voliš, nego Allah upućuje koga on hoće. Vahu a'lamu bil muhtedin i on najbolje poznaje ko su upu, upućeni, koga će uputiti, jel tako? Allah najbolje zna. Ovo poglavlje Isto tako, zašto je došlo ovdje sad u kontekstu govora o Tevhidu? Mi čitamo kitabu Tevhidu. Kakve sad veze ima ovo sa Tevhidom? Da je to isto tako jedini vlastni kupu te te na koju, o kojoj se ovdje govori Allah subhanahu wa ta'ala i on je apsolutni vla, vlada. Jeste videli kako tamo negira da iko ima šefaat, jel tako? Pa jeste prije ovoga videli da smo govorili da nije Resul sallallahu alaihi sallam imao vlasti ni dovom da nekoga drugog Allah zbog toga ostavi u zabludi. Znači Resul sallallahu alaihi sallam, Muhammed sallallahu alaihi sallam nije mogao svojom dovom da neko ostane u zabludi ili da neko ode u džehennem zbog njegove dovi. Sjećate li se? Kad Allah subhanahu ta'ala objavljuje šta? Lejce leke bin al emri še. Nije do tebe ništa. Nije ništa ti ne posjediš od stvari. E tamo je u kontra, Nikog ti ne možeš ostaviti u zabludi. Jel tako? Nikog, znači nije do tebe da neko zbog tebe bude i sad u zabludi. Pa je Allah uputio sve one, je jel tako? Trojicu onu. Uputio ih Allah spano tako. Pored ove Rasula sallallahu alaihi sallam protiv njih. Znači nije, nije Allah ostavio Rasula sallallahu alaihi sallam da ikoga može u zabludu ostaviti. Ali evo ovdje kontra. Ne može nikog ni uputiti. Pa sve u kontekstu čega? Vlasti da niko ništa ne posjedi. Ne može niko ništa. Ne može Muhammed sallallahu alaihi sallam, pa onda poslije njega ko može onda? Pa ko ne može, ko onda može? A on je poslanik. Najodavraniji čovjek od Allaha subhanahu ta'ala. Svatate ovo. Znači ova poglavlja kako sporedana, ona imaju duboki smisao. Ako budeš tamo površno to uzeo onaj prevod, pa proći to neće ti to, jel tako, nećeš ti to onaj, ali moraš da se zamisliš, jel tako, i da povežeš Jer učenjac tako pripisao, bez mnogo objašnjenja, zato što se to podrazumijevalo da ti trebaš sam to da vidiš zašto se to spominje, jel tako? Pa tamo nikoga ne možeš, jel tako, ti svojom dovom, jel tako, u zavlod ostaviti, ovdje ne možeš ni uputiti. Sve, Allah subhanahu wa sve apsolutno kontroliš. I kao što stoji u hadithu da su srca ljudi između prsta milosti, okreći ih kako hoće. Jel tako? Pa ovdje kaže ti ne možeš uputiti koga bi ti volio. U nastavku ajeta وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا Allah upućuje koga on hoće. وَهُوَ عَلَمُ بِلْ مُهْتَدِينَ On najbolje zna ko je upućen. Koga će, čije će srce okrenuti i uputiti. Kaže u sahihu, u sahihu od Ibn Musayyiba, Ibn Musayyib, ko je ovaj Ibn Musayyib? Said Ibn Musayyib, poznati tabi'in, je tako? Od njegovog oca da je rekao, lema hadarat Eba Talib al-Wafatu, kad je doš, došla smrt Ebu Talibu, znači na samrti. Džahu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, došao mi Rasul sallallahu alaihi ve sellem, a indahu Abdullah ibn Ebi Umeje u Ebu Džehl. A kod Ebu Taliba je bio Abdullah ibn Ebi Umeje i Ebu Džehl, ovaj Ebu Džehl, on je u stvari Ebu Hakem, ali tako? Ali obzirom da nije imao nikakve mudrosti ni pameti, onda ga Rasul sallallahu alaihi ve sellem proglasio i nazvao Ebu Džehl džehlama, džehli je suprotno od hikmeta, al tako? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ja am, kul la ilaha illa Allah, kelimeten uhađu lake biha inda Allah, reci la ilaha illa Allah, rečenicu s kojom ću se zauzimati za tebe kod Allaha subhanahu ta'ala, rečenicu s kojom ću imati uhađu, uhađu, huđe je dokaz, uhađu s kojom ću dokazivati kod Allaha, uhađu lake biha koju, koju će imat kao dokaz kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tebe. Jeste razumili što znači ovo u hađu? Reći rečenicu koju, koju ću ja imat kao dokaz kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tebe. Faqala lehu. Pa rekao što je njih dvojica. Ova dvojica mušrika, je tako? Etarga ba'an milleti Abdul Mutallib. Zar ti ti nezadovoljan sa milletom Abdul Mutalliba? Je tako? Zar želiš nešto drugo mimo milleta Abdul Mutalliba? فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيبنوه يجمع رسول صلى الله عليه وسلم عوني سبناه هو أبريور جيست سبسبومني كاو primjer lijepog odnosa, je tako, blagosti, kako treba fino, je tako, postupati sa ljudima i tako dalje. Međutim, u suštini, kad pogledamo ovaj slučaj, on govori protiv ovih ljudi koji žele ovaj slučaj da prikažu kao primjer blagosti, jer u ovoj sad situaciji čovjek umire gotovo i ovi ga sa jedne strane navaljuju na njega, ali tako, a Resul sallallahu alaihi sallam s druge strane poziva ga da kaže la ilaha illallah, da posvjedoči, tako, u našim okolnostima, ali tako, u našem komšiluku bi se reklo, šta gnjavite čovjeka, puste vidite, hoće da umre, ali tako, bi tako rekao, I to je bila neopisiva glupost kad ti došao sad neko u komšiluku umire, ti im dođeš, ej, reci la ilaha illallah, de, reci da se spasiš od džennema, de, a, a neko drugi sa strane te gura, kaže, daj, pusti čovjeka, vidiš da se bori sa dušom, i tako. Pa kaže, pa kaže, posljednje, fa kjane ahiru ma kal, pa je posljednje bilo što je rekao šta? Huwa ala milleti abdil mutallib. On je na milletu abdil mutallib. Pa kaže ovdje zašto je rečeno i bilo je posljednje što je rekao on je na milletu abdil mutallib. Kaže zato što je ravija mrzio da kaže ja sam. Nije htio da kaže ja sam, ne on je. A, Abdul, a Ebu Talib je rekao ja sam. Je tako? <laughs> ali Ravija nije htio da prenese njegovu riječ čak krivom bilo i brskom bilo da kaže ja sam pa kaže rekao on je na miletu Abdul Mutaliba wa eba an yakula la ilaha illallah i odbio je da kaže la ilaha illallah فقال النبي صلى الله عليه وسلم فركه رسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك ja ću istikfar za tebe činiti sve dok mi ne bude zabranjeno. Šta ovo znači istikfar? tražit ću od Allaha da ti oprosti. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet u suri Teube ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba. Nije ne treba, nije dozvoljeno, ne treba ni vjerovjesniku ne vjernicima da istikfar čine za mušrike, makar bili najbliži rođaci. Makar bili najbliži rod. A Ebu Talib je bio, Ebu Talib je tako? Štitio Rasula sallallahu alaihi sallam, branio ga, priznavamo da on govori istinu. A tako? znao i priznavamo da on govori istinu i da je vjera koju je poziva dobra i bolja od onoga na čem je Kureš. Sve mi, kad bi danas takvog imali, mi bi ga smatrali evlijahom, jel tako? Muslimančinom, najvećim muslimanom. Založio sav imetak, čast, ugled, sve u zaštiti vjernika Islama, Allahovog poslanika, nije bilo kao kojeg vjernika. Svatat? Međutim, ništa. Nije htio da kaže la ilaha illallah, nije htio da se odre, odrekne, jer kad je rekao reci la ilaha illallah, oni kažu a zar ti nisi, zar ćeš napustit Abu Mutalibov millet? Šta je to značilo? To je značilo da Ebu Džehl i Abdullah ibn Ebi Umeji su odlično razumeli šta znači reci la ilaha illallah. Šta znači reći la ilaha illallah? To znači poreći vjeru Abdul Mutalib. A danas to mnogi ne razumiju. Misli da znači da, da je reci la ilaha illallah ništa tu možeš pomiriti sasvačno. Tako? I onda ljudi govore la ilaha illallah i čine širki, sve to spoje, sve to zajedno ide. Zašto? Zato što ljudi podvaljuju, jel tako, ne pravi razliku i ne, ne shvataju značenje la ilaha illallah, ne, zna, ne znaju šta to znači. Jel tako? I onda kad poture ljudima najveći širk, samo na to još kažu, ovo se ne su, ne, nije u suprotnosti sa, sa islamom. I onda to tako ide. Jel tako? Čak šta više po, dokazuju da je to sve u skladu sa, sa vjerom. A ono u suprotnosti sa temeljom vjere, sa šehadetom la ilaha. Ali tako, kad pozivaju u širk i tako da. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala isto tako u povodu Ebu Taliba objavio inna ki la tehdi men ahbebt, ti ne upućiš onoga koga bi ti volio, ali inna Allah jehdi men ješa, ali Allah upući onoga koga on, koga on hoće, Allah upući onoga koga on hoće. Znači Rasul sallallahu alaihi sallam ne upući je koga on hoće. Ovo ne upući koga on hoće, misli se ne okreće njegovo srce uput, vjeri, iman, jel tako? A inače, Resul sallallahu alaihi sallam je taj koji upu, upućuje u smislu da usmjerava, objašnjava, poka, pokazuje. Ali ko će krenut, to Allah odlučuje, jel tako? Kao i mi danas, jel tako? I svako, svaki daje, svako od vas, jel tako? Kad razgovaraš sa komšijama, pozivaš ga u islam, pokazuješ mu, jel tako, pravi put, objašnjavaš mu, ti njega upućuje upućuješ, u smislu pokazuješ mu pravi put. Hoće li on kad ti njemu, kao saobraćajac, jel tako, pokažeš smjer, hoće li on krenut, eh, to Allah odlučuje, pa Allah, samo Allah upućuje na taj način, u tom smislu, daje uputu u srce, da on hoće da ide pravi put. Jel tako? A nas je Allah zadužio da mi upućujemo u smislu da poka, pokazujemo i objašnja, objašnjavamo pravi put. Da objašnjavamo pravi put. Dobro. To je što se tiče poglavlja, ti ne upućuješ koga bi ti volio. Je tako? Ti ne upućuješ koga bi ti volio. E, sljedeće poglavlje, 19. poglavlje, šta je došlo da je uzrok kufra sinova Ademovi i ostavljanje njihove vjere pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Ovdje šta je došlo, mislice, šta je objavljeno, je tako, šta je došlo od sunneta, ili, je tako, želi se pokazati da je, jel tako, da je sebeb, prvi sebeb širka, prvi sebeb skretanja bio šta? Pretjerivanje u pogledu dobri ljudi. Pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Ovo insan ovako kad bi sjedio nikad ne bi mogao, jel tako, Allah najbolje zna, da bi nikad mogao to dok učiti. Jer došao je Adam a.s. spušten iz dženneta na zemlju. Jel tako? Njegovi potomci iza njega znaju svježe, pamte, jel tako? da je njihov otac bio u džennet, tako, spušten na zemlju. Tako da kod njih to nije bilo, ali tako, ništa problem, vjerovanje u Allaha subhanahu ta'ala, ibadat samo Allahu subhanahu ta'ala i tako dalje. I Allah subhanahu ta'ala, pored toga što su oni griješili, nije slavo poslanika, ali tako, sve dokad. Iako su odmah sinovi Ademovi se pobili, ali tako, nije došao poslanik zbog toga. Bilo je griješenje, ali tako, ali nisu dolazili poslanici sve dokad, dok ljudi nisu učinili širk dok nisu nekome drugom mimo Allaha počeli ibadet činiti. E to kad su radili Allah to ne oprašta i šalje poslanika. E šta je bio taj prvi širk? Kako to da ljudi Allah spustio Adema salam, na zemlju, njegovi potom samo Allahu ibadet čine i odjednom počnu nekome drugom ibadet čini. Kako to? Znači, odakle je to došlo? Iz pretjerivanja u pogledu dobrih, dobrih ljudi, na to se nakalim i džehl, neznanje i A to ti je rezultat jest jednako širk. Pa je Allah smanao tada tad poslao poslanika, pa tako Nuh a.s. pa se nisu odazvali osim malo, pa ispasti one koji su samo Allahu i Bade činili, pa su oni neko vrijeme samo Allahu i Bade činili, pa opet zalutali, pa opet došao poslanik i sve tako. Dok nije došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znači svi poslanici su dolazili radi čega? Radi osporavanja, došli da ospore širk. Znači Nuh kao prvi poslanik došao i da ospori širk, da zabrani širk, da odvrati od širka. I kako je prvi poslanik došao radi širka i radi toga da ospori, negira, zanegira širk i da se ibadet čini samo Allah subhanahu wa ta'ala, tako je došao i posljednji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa Zato niko nije opravdan da čini širk Allah subhanahu wa ta'ala. Ni džehlom, ni neznanjem, ništa. Ako ne zna činit i kako da čini ibadet Allahu, onda nije opravdan da čini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja al kitab la taglu fi dinikum u ahlul kitab u židovi i kršćani nemojte pretjerivati u svojoj vjeri ovdje u svojoj vjeri nemojte pretjerivati u kom smislu pretjerivati u pogledu dobrih ljudi kojih ljudi njihovih poslanih poslanika, jel tako? Jer gdje su oni pretjerali? U pogledu Isa ali i Sena, jel tako? Njihovih poslanika. Ovaj ajet, nemojte pretjerivati u pogledu poslanika, pogledu dobrih ljudi. Oni nisu, znači, početno, možemo reći, u, u naslovu, jel tako, prvo su pretjerali u pogledu njihovih poslanika, a zatim poslije toga su pretjerivali u pogledu koga? I, na primjer, učenika Isa a.s., njegovih apostola, jel tako? A onda poslije su to prenijeli na razne likove, jel tako, učenjake, pobožnjake, poslije toga, jel tako? Tako da, oni za svaki dan imaju ponekog sve, sveca, je tako? Proglašavaju ga svetim na razne načine, a vi znate da je sveti šta? To je to jedno od najljepših imena Allah subhanahu wa ta'ala. Čak najčešće se dešava da za takve ljude, dobre ljude proglašavaju one koji su najpokvareniji, jel tako? Najviše bi ih trebali proklinjati. I baš u pogledu kršćana, na primjer, ovoga sveca kojeg su proglasili Pavleta, je tako, koji je židov, koji se zvao Šaul, je tako? On ih je izbio iz Temhide, je tako? I on je prvi izmislio u svijetu trojstvo i krst, i sve, izbio ih izvjeri, je tako? A oni ga smatraju najvećim velikanom, je tako? Da, Allah sačemo Kaže u sahiju od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma o riječima uzvišenog وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا kaže nemojte ni pošto napuštati vaša božanstva ovo rekoše ko Nuhov narod kad ih je Nuh pozvao je tako šta je njihov odgovor bio nemojte ni pošto napuštati svoja božanstva nemojte ostavljati veda niti suva nije Gutha, nije Uka, ni Nesra. Šta su ova imena? Kaže Abdullah i Abbas, ovo su imena dobrih ljudi iz Nuhovog naroda. Pa kad su pomrli, šeitan je objavio njihovom narodu. Postavite na mjestima gdje su oni sjedili kipove i nazovite ih njihovim imenima. Pa su isklesali kipove u njihovom liku, jel tako, i nazvali ih njihovim imenima. Pa kaže, to su učinili i nisu bili obožavani u početku, ti kipovi, nego su to napravljeni iz ljubavi prema njima i podsjećanja na, na njih. Čašta više šeitan ih ubijedio, podsjećajte se na njih, jel tako? I još će vas to podsjećati da i vi i bade činite i budete dobri kao oni. Znači, nijet je maša. Što bi rekao? Početno. Hatta idha heleke haula i vanusijel ilm. Sve dok nisu pomrli ovi koji su napravili te kipove i nije zaboravljeno znanje, a pa tako, kad nestalo znanja o tome šta je u osnovi, odakle ti kipovi u osnovi, šta su oni, radi čega su tu, obidec. Onda im je postoji ibadet činjen, postoje su ih ibadet, ili postoje su ih obožava. Ovaj primjer, znači ovaj primjer je jedan očit primjer kako šetan ljude polako i postepeno zavodi korak po korak. I često, znači, nešto što ljudi smatraju bezazlenim, tako, onaj često na kraju to preraste u veliki problem, veliku novotariju, čak često izvede ljude iz izvjere. Zato kaže Imam Berbehari, u šerpa sunne čitali smo, tako, svaka novotarija u početku je slična istini, tako, slična istini, tako, i mala. I on slikovito kaže, ali ona poslije raste, kao biljka, jel tako, raste dok ne postane velika i dok ne izvede ljude izvjere, dok ne izvede ljude izvjere. Zato je bid'at najveći grijeh, je tako? I bid'a i novotarija je grijeh odma iza širka i kufra. Je tako? Prije velike grijeha. Pa šeitan ako ne može čovjeka da izvede izvjere skroz, onda makar da bude novotar. Ako ne mora izići izvjere skroz da ga izvede, onda makar da bude novotar. I prije će ga i više voli šeitan, je tako? Da navede čovjeka da bude novotar nego fasik, grešnik a da bude na istini, jel tako? Pa je novotarija iznad krijeha, iznad, izgled, iznad fiska i griješenja nepokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala u pogledu ovih riječi Abdullah ibn Abasa, kaže da su ovo imena tih dobrih ljudi. Kaže, rekao je više od jednog od selefa, kad su umrli, oni su boravili kod njihovih kaburova. Kaburova. Njihov narod je onda boravio kod njihovi kabura, posjećivao njihove kabure, volili su ih, tako, veličali. Zatim su napravili kipove u njihovom liku. Zatim kad je se oduljilo vrijeme i prošlo mnogo vremena, onda su im neke druge generacije i bade čini, činili. Od Omara, radijallahu anda i Rasul sallallahu alaihi sallam, rekao, la tatruni kima atarati nasara ibn Marijem, innama ana abdun, fakulu abdullahi wa rasulu od Omara radijallahu anhu da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem nemojte pretjerivati u pogledu mene kao što su pretjerali kršćani u pogledu Isa alejhi selam kao što su Nesara pretjerali u pogledu i sina Merjeminog, Merjeminog, ja sam samo rob, pa recite Allahov rob i njegov posla, poslani. Recite Allahov rob i njegov poslanik, njegov rasul. Isto tako rekao je Rasul sallallahu alaihi sallam, iakum val gulub, dobro se čuvajte pretjerivanje. Pazite se pretjerivanje. Fa innama ahleke men kana qablakum al-gulubu. Ništa drugo nije uništilo one koji su bili prije vas osim pretjerivanja. Ništa i drugo nije uništilo one koji su bili prije vas osim pretjerivanja. Osim pretjerivanja. Isto tako kod imama muslima od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anda je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam Heleke mutanati'un, heleke mutanati'un, heleke mutanati'un. Propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeruju, propali su oni koji pretjeruju tri, pu, tri puta. Heleke mutanati'un. Dobro. Ovdje kad se govori o ovom pretjerivanju, mi možemo, znači, kad, kad su u pitanju dobri ljudi, poslanici, je jel tako? Možemo ljude podijeliti koji zastrane u pogledu poslanika i dobri ljudi u dvije skupine, je jel tako? Jedni zastrane u smislu da pretjeraju u pogledu njih, da ih previše veličaju, da im dadno mjesto koje im ne, pri, ne pripada. Je li tako? Koje im ne pripada. Bez obzira koliko se Rasul sallallahu alaihi sallam trudio, je li tako, da dokaže i pokaže, je li tako, svojim skromnim životom i svojim direktnim uputama i riječima. Ja sam samo innama anabdu, ja sam samo rob, je li tako? Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala objavio direktni ajeta u pogledu Rasula sallallahu alaihi sallam, da, da on ništa ne posjedi, vidite, onaj ajet nije ništa do tebe. Pa tako, ništa ti ne, ne posjediš od stvari, nije u tvojim rukama. Ovdje ti ne možeš uputiti nikoga koga ti, ne, ti ne možeš uputiti onoga koga ti volio. Je Jel tako? Zatim, kul la amliku li nefsi darram wala nefa'a. Ja ne posjedim samom sebi, ne mogu ništa, nikakve štete ni koristi nanijeti. Illa maša Allah, osim što Allah bude htio. Znači, samom sebi ne mogu ništa osim što Allah bude htio. Znači, opet i to u Allahovoj, ruci i vlast. Volau kuntu a'lamu al-gajb stakthartu min al-khair. A da sam ja znao gajb ili da ja poznajem gajb, ja bi mnogo dobra se pri, mnogo bi ja khaira sebi priuštio, je l' tako? Wa ma masani su i nikad me nikako zlo ne bi stiglo. Razumijete? Znači ovo su direktni ajet. I opet pored svega ovoga šta ima ljudi danas koji su pretirali u pogledu da su ova Pa kažu da on poznaje gajbu. Jel tako? Ima naša braća su srela ljude koji predaju vjeronauku po srednjim i osnovnim školama i koji tvrde da Resul sallallahu alaihi sallam zna gajb, poznaje gajb. Iako vidite direktni ajet, znači kad bi ja znao gajb, tako znači ne znam. I tako dalje. Imamo te koji traže šefaat od Resula sallallahu alaihi sallam, pa su ga uzdigli na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da on samostalno, jel tako, posjeduje šefaat, raspolaže sa tim. Zatim, da se njemu i bade čini, da se njemu dove u puću, da on čuje i dove. Je tako? I tako dalje, i tako dalje. Da je on taj, da on zna sve što je u i mahfuzu. Je tako? Da je on taj radi koga je Allah stvorio i džennet i džennem i sav ovaj svijet. Je tako? I tako dalje. Iako je Rasul sallallahu alaihi sallam na sve to ukazao i upozor, i upozor. Imamo opet ljude s druge strane koji su zastranili opet u pogledu poslanika i dobrih ljudi. Na koji način? tako što ih totalno malovažavaju i jel tako, ne daju im nikakve pažnje, ni, nikakvu, ništa mu ne priznaju. Al tako? Pa negiraju da je on uopšte bio posla, poslanik, jel tako? Kao što su orientalisti. Ali od ovih iskompleksiranih muslimana ima oni koji se zgranu kad neko nešto lijepo kaže, bilo šta, za Rasula Zalalariza. Pa kad ga pohvali da je bio dobar strateg ili nešto, onda se to, tako, preuveličava i onda vidiš kako su ga pohvalili i tako dalje. U stvari, uz tu pohvalu oni su njemu zagenegirali posla, poslanstvo, jel tako? Pa ta pohvala je u stvari najveća grdnja, jel tako? I najveće nevjerstvo u njegovu posla, poslan, poslanstvu, jel tako? Tako da nema nikakvog razloga da se takve stvari prenosi. Znači, i jedno i drugo je stramputica. A srednji put je da im se dadne mjesto koje im pripada. On je Allahov poslanik i Allahov rob. Allahov rob. A pa tako, ništa od vlasti ne pripada njemu, a ako ne pripada njemu, onda pogotovo ne pripada ostalim šejihovima, je tako, i ostalim evlijasima i ovima potrbetima i pećinama. Znači, nikakve vlasti nemaju. Nikom ne mogu ništa ni pomoć, ni odmoć, je tako, nikoga uputit, nikoga spasit, ništa. Čak ni sami se ništa ne mogu, ne mogu pomoći. Zato je ovo poglavlje ovdje spomenuto u kontekstu, znači, govora o Tevhidu, gdje i odakle počinje, znači, to, gdje počinje širk, širk i gdje počinje, znači, kontriranje, odnosno negiranje tog Tevhida. Odakle počinje? Sa strane veličanja dobri ljudi. Veličanja dotle dok ih ne podignu na nivo Allaha subhanahu ta'ala i onda to postaje širk. E zato se na početku rekao čovjek ne mogu mogao dok učit podakle bi to moglo doći, jel tako? Ako je Allah smano tajana stvorio Adema pa bio u džennetu pa ga spustio na zemlju pa poslanici dolazili i objave, jel tako? Odakle bi moglo doći da ljudi sad uz Allaha još nekome vade čini, ili da neko nekog uzdignuo na nivu Allaha subhanahu wa tajana, odakle bi to moglo? Teško bi mogao ko od nas to dok učiti je jel tako? kako polako to ide u po, znači pretjerivanje u pogledu dobri ljudi postepeno dok ih ne dignu na nivo Allaha subhanahu wa ta'ala pa onda njima počnu dobro upućivati od njih tražiti spasa da tako lijeka od njih tražiti šefat od njih tražiti pomoć da tako na njih se oslanjati njih voljeti od njih strahovati i tako da dobro ovo pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi, pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi ili pretjerivanje u vjeri koje je spomenuto na kraju, svakako da će ljudi danas koji su zastranili u vjeri za nas reći da smo mi pretjerali u vjeri, tako? Međutim, šta je to zastranjivanje i pretjerivanje u vjeri? Opet moramo da se vratimo na samu vjeru, da vidimo, je tako, na Kur'an i na sunnet, šta je to bilo pretjerivanje? za koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao helekel mutaratiun tako Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam ovaj hadith, onaj, iakum vol gulub, fa inna mahluki mekane kabrukum al gulub, čuvajte se pretjerivanja, rekao kojom prilikom? Na hađu, pa tako, kada je traži da mu prikupe kamenice za gađanje velikog džemreta, bacanje na veliko džemre. Pa kad su donijeli sitni kamenčići, onda je pokazao i rekao, ovakvim gađajte. I rekao je onda šta? Čuvajte se pretjerivanja. Upropastujete pretjerivanje one koji su bili prije, prije vas. I vidite Allahove mudrosti da je Rasula sallallahu alaihi sallam nadahnuo baš ovdje. Je tako? Da ovo spomenem. Jer normalno kad se okupe ljudi oko velikog džemreta i na džemretima, ako bi se bacale ha, kamenice i tako dalje, pa to zavisite kako bi to izgledalo. Ha. I pored toga što je Resul sallallahu alaihi sallam baš na to mjesto, na to upozoruje opet oni koji su bili na hađu vidjeli su svašta, je tako? vidjeli se svašta. Dobro. Ovo drugo znači, helekel mutanatijun, isto tako u kojem je kontekstu došlo. Opsjedali su tajf, je tako? Opsjedali, dugo vremena opsjedali, nisu mogli nikako prići zidinama tajfa. I nisu mogli na kakav način da naškode, pa je Resul sallaha nisam naredio pokret, je tako? Pa su neki mladići, je tako, da shava, insistirali da zašto da ih ostavljamo, da i dalje i napadamo, da pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao napadajte Pa su onda počeli da opet napadaju, pa kad su zadobili rana, trelica, jel tako, i opekotina od onoga, kako se zove, katapulta, jest i tako dalje, i kad ih je to iscrplo, onda su došli, tražili od Resula Salare i sallam da naredi opet pokrit, tako, nisu mogli više. Pa onda Resul Salare alaihi sallam rekao da, da tako ne treba da se pretjeri, teško onima koji su mu tenetijun, koji pretjeruju, nakon što su, znači, prije već vidjeli da ne mogu ništa napraviti, jel tako? Pa je neko da shava dao savjet. To je samo listica koja se zavukla u jazbinu, ona mora iz nje iznici, jel tako? I tako je bilo, Rasul sallallahu alaihi sallam otišao u Medinu, oni su poslije do, došli u delegaciji i prihvatili islam. Znači, pretjerivanje preko Allahovih granica, preko. A sve što je Allah s.a. od granica uspostavio, one se moraju ispraviti sprovesti. U tome se ne ogleda nikako pretjerio, nego je to pravda Allahova koju treba sprovesti. I mi kad vidimo sebe, gdje smo u odnosu na šarijat, mi vidimo da smo bliže ovima koji zastra, zastranjuju, a da smo daleko od, od toga još uvijek da Allahov din uspo, u potpunosti uspostavimo. Je tako? To je objektivno naše stanje, molim Allah da nam oprosti i da popravi naše stanje. Međutim, oni koji su vjeru davno napustili, je tako? onda smo mi svakako za njih ekstremisti tako dalje i tako dalje nenormalni i tako dalje dobro, dobro sljedeći put inšala zapamte 20. poglavlje koje govori o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala i Rasul sallahu alaihi wa sallam da su zaprijetili i žestoko znači grdili i osudili da se Allahu ibadet čini kod kabura da se Allahu ibadet čini kod kabura. Ne smije se Allahu ibadet činiti kod, ka, kod kabura. A kako je tek onda kad se čini ibadet samom ka, kaburu? To je sljedeći poglavlje. I ono se logično nastavlja na ova poglavlja prije, je tako? pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi pa sad o kaburome i badetima na kaburu a sve opet u kontekstu širka je tako i prava Allahovog prava na iba, ibadet i da niko drugi nema pravo na ibadet zato što niko drugi ništa od vlasti ne, po, ne posjedi sve se jedno na drugo nadovezi pa ćemo nastaviti uz Allahu فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد واستعصيتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا وعشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا روحا ونفسا لم تضر يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم